kalbant apie Vokietijos imperiją labai dažnai pamirštama, o gal nepamirštama, gal truputį demonizuojama, arba atvirkščiai, trečiasis reichas užgožia tiesiog antrąjį reichą savo realių šešėlių, savo svastikom, savo Hitleriu. Vokietijos imperija nebuvo visiška kažkokia vienvaldystė, nebuvo autoritarinė diktatūra. Taip, tai buvo monarchija su labai stipriu monarchu – E, labai plačio monarcho galim, toli gražu ne Didžioji Britanija. Bet e, tuo pačiu metu tai buvo konstitucinė monarchija ir dar daugiau parlamentinė konstitucinė monarchija. Kitaip tariant, imperiją sudarė atskiros gana skirtingos dalis, kurios e, įtariai žiūrėjo į prūsų dominavimą toje imperijoje. Negana to, gyventojai tiesiog nebuvo fiziškai labai jau tokie vieningi. Vokiečių yra daugybė su Betnacu, su labai skirtingom patirtim. Na ir turbūt jau visiems puikiai žinomas kelimas į pietus ir šiaurę, katalikiškus pietus, iš dalies Saksonija ir Bavarija. Na ir likusias šiaurinės protestantiškas luteroniškas vokiečių žemės. XIX amžiaus pabaigoje, kaip ir visur, taip ir Vokietijoje, buvo rimta parlamentinė partinė sistema. Kitaip tariant, regioniniai, religiniai skirtumai dar kartais įgaudavo ir ideologinių skirtumų. Tuo tarpu Hohenzollernai su Vilhelmu II, jie, sakykim, taip atstovavo gana nedidelę vokiečių mm, gyventojų dalį. Taip Prūsija, taip šiek tiek Berlynas, Brandenburgo žemės, truputį Pomeranijos – Mm, ten jau buvo toks savotiškas Hertlandas, jau jų domenas. Kitur ir populiarumas galėjo būti menkesnis, ir tiesioginė įtaka netokia ryški. Pagaliau politinius, ideologinius srities atstovavimas. Na, jeigu Bismarko laikais gana aiškus, tai Vilhelmo antrojo, na, konservatorius tarsi toksai, bet konservatorius pasisakantis už valstybės centralizaciją, už planinę ekonomiką, militaristas be abejo. Na, sakykim taip, vargu ar jisai atstovavo daugumos, daugumos vokiečių interesus ir jų m, mm, ypač buvo politinių siekių tribūnų. Kiti buvo. O kas gi buvo? E, visų pirma, e, buvo liberalų judėjimas, na, kelios įvairiausios partijos, dažniausiai tokių, na, ne šių laikų liberalų, tokių konservatyvių, 19 amžiaus liberalų. Tų, kurie daugiau ar mažiau norėtų, kad vykdomoji valdžia būtų tokia nuosaikesnė, valstybė mažiau kur kištusi, karalius ar imperatorius gali būti, bet e, monarchizmas neturi peržengti e, proto ribų ir pažeidinėti kitų piliečių teises. E, buvo krikščionių demokratų. Kažkada tie krikščionys demokratai, jie buvo pagrindiniais tokiais, na, sakykime, Bismarko ir, ir imperijos opozicionieriais ir priešininkais, bet uh, Dabar jie daugiau orientavosi pagal aplinkybės. Taip jam ne, nepatiko krikščionim demokratam, ar jie būtų kataliko atstovai, ar, ar liuteronų, jam nepatiko tas bandymas bažnyčią paversti e, valstybinio biurokratinio aparato dalimi. Jam nepatiko ir e, be abejo Kaiserio vienvaldiškumas. Buvo regioninių jėgų atstovai, jau apie tai kalbėjau, buvo centro partijos, kurios e, bandė vienaip ar kitaip suvienyti kairiuosius su dešiniaisiais. Buvo tiesiog kairieji ir kokie jau ten kairieji komunistai, grini marksistai, e, kalbantis apie proletariato diktatūrą ir visą turto nacionalizavimą. Visko Vokietijoje buvo. E, net ir karo metu veikia parlamentas, niekur jis nedingo Reichstagas, mm, veikia suvaržytos, be abejo suvaržytos, bet vis tik politinės partijos, veikia lyderiai ir politinis gyvenimas, politinės diskusijos ir tiesą sakant balsavimas už karinius biudžetus, už, už politinės strategijas, jisai vyko Vokietijoje. Tam tikrą prasme gal, ko gero, Prancūzija buvo, <laughs> nepaisant to, kad Respublika truputį tokia griežtesnė karo metais, su daugiau vienvaldiškumo ir valdžiaus atidavimo į kariškių rankas. Vokietijoje, kaip minėjau, egzistavo kelios galima sakyti, opozicinės jėgos ir be abejo Lietuvai, Lietuvos atkūrimo projektui, tai, kad Vokietija nėra monolitas, buvo labai ir labai gerai. Lietuvos politikai ir ėmė bandyti žaisti su tais. Na, strategija, kad Vokietija taptų pagrindinę Europos valstybę, tai visų tų vokiečių opozicionierių ir ir konservatorių ir valdžioj esančių buvo viena, bet kaip tai pasiekti, keliai ir priemonės skiriasi. Tiesa, kad labai žaisti politinius, ar čia jau geopolitinius žaidimus, reikėjo, kad Lietuvoje bent žaidėjų būtų, o su tai žaidėjais buvo didelė bėda. Pasitraukimas iš Lietuvos ir prievartinis, ir geruoju buvo tiesiog masiškas. Beje, vėliau tuos grįžusius iš Rusijos pabėgėlius įvairiai buvo žiūrima. Kai kuriais nepasitikima, kad su bolševikėjo, kitus žiūrėta, kad jie išsigando sunkumą ir Lietuvą apleido. Na, bet bendras nusiteikimas buvo, kad greičiau jie yra karo aukos, negu, negu kad kažkokie bailiai ir, ir, ir migrantai. Tačiau, nu, kasgi nutiko karo metai? Sugriuvo visa nelegalios spaudos spausdinimo, gabenimo per sienas ir platinimo sistema. Tiesiog iš pagrindų toks savotiškas paradoksas. Kol, kol nebuvo karo su Vokietija, tol buvo galima Vokietijoje spausdinti vos ne ką tik nori. Kai atėjo vokiečiai, viskas pasibaigė. Sugriuvo visos visuomeninės organizacijos, politinių partijų žuomasgos, klubai, draugijos ir, ir kas tik tai norit. Vieni pasitraukė, kiti neturėjo materialinių sąlygų, tretiem tiesiog vokiečiai nedavė jokio leidimo veikti išliko, išliko tik tai labdaringos organizacijos ir viena kita, na, kaip čia pasakius, pusiau legali, pusiau nelegali, na, organizacija, kuri užsima, e, sakykime, draugija, kuri choriniu dainavimu užsima. Na, tai tokia prie jokių valdžių, ko gero, niekam neužkliūna, bet e, kokios ten ypatingos dainos galėjo būti, nu, frontui slankiojant mm, ir galų galę tiesiog valgyt neturint ką. E, dar didelių smūgių buvo tų politinių judėjimo lyderių pasitraukimas iš Lietuvos. Jau praeitą paskaitą kalbėjau, kokios buvo partijos. Tai buvo smegenų centrai, 20-30 žmonių ratelis, leidžiantis kokį nors e, laikraštį ir jį platinantis Lietuvoje. Gal su kokiam vieną, dviem priedangos ar, ar paraleliniam organizacijom. Ir toliau tik tai remėjai vietose, miesteliuose, kaimuose. Labai dažnai asmeniškai pažįstantis tuos e, politinius smegenis, partijų ir judėjimo lyderis. Tarpinės grandies beveik nebuvo niekur. Na ir būti ne, negalėjo iš ko tą tarpinę grandį išlaikyti. Daugiau daugiausiai kokie regioniniai veikėjai, kokia miestė ten autoritetingas vaistininkas ar advokatas galėjo būti, veikti kaip savotiškas partijos centras. E, bet e, įsivaizduokit, kas nutinka, jeigu sugriaunamas tiesiog visas gyvenimas. Patys pagrindiniai organizatoriai kažkur Petrograde, Jaroslavlyje, Voroneže, Tuloj, dar dievas žino kur. Šiaurės Kaukazo ir iš viso Turkestane. Beje, lietuvius taip išmėta po visą, po, po visą Rusijos imperiją. Beveik 60 įvairiausių lietuvių bendruomenių mm, atsirado. Tame tarpe ir mano minėtose vietose. Na, kai kurie ne taip gal blogai Kryme atsidūrė, kitiem mažiau sekėsi Čečenijoje kokioje, ar iš viso Sibirė. Mm, bendras skaičius, kiek iš Lietuvos pabėgo, galima rasti daugybę įvairiausių mm, prieštaringų duomenų, bet visa bėda bus, kad nebuvo kaip vieno administracinio vieneto Lietuvos ir labai sunku pasakyti, kur skaičiuoti, kur neskaičiuoti. Na, grubiai tariant, va jau mano minėtas dėl pogromo Mm, Belustokas ar Balstogė lietuviškai. Nu, ten lietuvių beveik nėra. Už tai 3 mm, ketvirtadalė gyventojų žydai, ten beveik 75 procentai ir daugiau žydai ir, ir jie mm, ir vejami ir patys traukiasi. Uh, juos prie ko skaičiuoti? Prie Lietuvos gyventojų, prie Lietuvos žydų, prie, prie... ir tokių klausimų ne vienas, ne du ir ne trys. Tai žodžiu, galite aptikti, kad iš Lietuvos išvažiavo 300 tūkstančių žydų. Na, jeigu imti LDK, tegul ir po, po antro apdalinimo, tai gal taip tiek ir bus. Bet jeigu paimti na, dabartinės Lietuvos o dar gal tiesą sakant kauno vadinamas lietuvos tai tada ne 300 tada jau mano minėti 40 tūkstančių bus pačių lietuvių e, tie kurie pasitraukė į rusijos imperiją ir kuriem reikėjo pašalpos juos e, draugija mm, nukentėjusiam nuo karo iš pradžių šelpti, vėliau remti, e, jinai e, na, mokėdavo nedidelės piniginės sumas, jie bent jau buvo suregistravę. Nes vieniem e, ieškojo ir galėjo gana sėkmingai ir surasti darbą, kitiem gal kokios pašalpos, labai dažnai tokius kaip bendrabučius kurdavo, kad, kad bent galvą padėti turėtų, ne, ne, ne gatvėje mėgoti. Pinigai, kuriuos duodavo, tai buvo na, tokie šiaip savo, nedirbantėm beveik nieko, Ne, kiekgi ten gaudavo. Dabartiniais pinigais tas kapeikas perskaičiaus, tai jeigu šiaip darbininkas, tai pusantro euro į dieną. Inteligentiškų profesijų, kiek, kiek daugiau, ten beveik 2 eurus 20, 2 eurus 30. Na, išgyventi už tie galima, be abejo, badu nenumirsi, bet gyventi, sakykime tai, parazituoti su tokiam pašalpom nepaparazituosi. Taigi, suskaičiavo, kad 16 e, metais buvo apie 114 tūkstančių, bet be abejo buvo daugybė žmonių, kurie na, tiesiog nepapuolė į tos sąrašus, nes arba jiem nereikėjo jokios pašalpos, buvo ir tokių, arba jie gyveno taip toli nuo tų komiteto centrų, kad net prasmės užmėgsti ryšius nebuvo, arba dar kas nors tokio. Tai taip galima spėti, kad apie 200 tūkstančių lietuvių Mm, buvo atsidūrę mm, Rusijoje, kaip pirmo pasaulinio karo pabėgėliai. Jų ten likimai susiklosti labai, labai ir mm, įvairiai ir grįžimo. Keliai buvo labai įvairūs, kartais per pusę pasaulio. Tačiau konstatuoti galime vieną, kad tarptų žmonių, kurie išbėgo iš Lietuvos, išbėgo ir labai didelė dalis lietuvių, lietuvių inteligentijos, tų, kurie verslų užsiminėjo, miestų miestelių gyventojų, bei tų, kurie būtų galėję tapti na, nu, atkuriamos Lietuvos tam tikrų pagrindų, bent jau raštingi žmonės. Išvežė, taip, rusai vežė viską, vežė archyvus, metriką iš Boginų, e, vežė vienus ar kitus kultūros Mm, objektus. Mm, kartais evakuodavo, va, kaip pažaislio vienolyne buvo stačia tokių bažly, bažnyčia ir vienolynas. Tai išvežė taip toli, kad dabar archyvoje berots jo mm, Gruzijoje atsidūrė, Sakartvelė. Na, vežė ir tokius, kaip čia įsireiškus, kvalifikuotus darbininkus. Ypač kurie kaip nors susiję ten su, su karo ir transporto priemonėm. Tai net ir šiuo požiūriu Lietuva po, po tos evakuacijos atrodė klaikiai. Na, 200 tūkstančių tai čia tiek, kiek lietuvių emigravo per 20 metų iš Lietuvos į Ameriką ir Angliją. 19 nu, amžiaus pabaiga, 20 pradžia. Milžiniškas skaičius, kas dešimtas gyventojas. Tik tai ne bet koks gyventojas, o dar tas, kuris miestuose, miesteliuose kažką veikia, kažkaip susijęs su, su, su valstybe. Kiek lietuvių žuvo? Na, tarpu karį bandė skaičiuoti ir, ir dideli skaičiai lietuvių, tie, kurie rusų kariuomeniai tarnavo ir pakliuvo į nelaisvę Vokietijoje, ten daug išmirė. Dideli skaičiai žuvusių. Tai tiesą sakant, lietuviai kariavo iš mažosios Lietuvos paimti ir Kaiserio kariuomenį. Išeivė į Amerikoje kariavo, Britanijoje buvę na, Britanija tai ten net su tokiais kuriozais da, dalis e, lietuvių, ne, ne, ne Lietuvo žydo, ne Lietvako, lietuvių įstojo į, į žydo legioną vadinamą. Na, pirmą bandymą iškovoti Izraeliui nepriklausomybę. Jie ten ir, ir Izraelį, ir Galipolio kampanijai dalyvavo. Na, buvo ir tokių nuotikių ieškotojų. Pagaliau net, net amerikiečiai, kai jau jų kariuomenė atvyksta e, per Atlantą, uh, į pirmo pasaulinio karo frontus, tai pirmas e, kar kareivis e, gražia pavardė Biliūnas ar, ar Beliūnas, e, jisai yra tas, kuris pirmą žuvo išsilaipinus Europoje, fronte žuvo. Tai be abejo jisai lietuvis. Bendras skaičius apytikrai apie 60 tūkstančių vyrų padėjo savo galvas pirmo pasaulinio karo frontuose. Dėl ko žuvo, nieks pasakyti negali. Nei jiem, nei Lietuvai nuo tų jų mirčių mm, visiškai nei geriau, nei, nei blogiau. Mm, na, 60 tūkstančių, tai čia tiek dvigubai daugiau negu žuvo per partizaninį karą ir dešimt kartų daugiau nei per nepriklausomybės kovas prie tų 60 tūkstančių dar reiktų pridėti visokius sužeistus, kontuzitus, invalidus ir, ir šiaip rankos ar rakės netekusius, kurių jau niekas ten normaliai ir nesuskaičiavo, bet na, galima pabandyti. Dažniausiai tai būna, kad vienam žuvusiui tenka trys sužeisti. Tai, tai grubiai tariant, pirmas pasaulinis karas permalė visą lietuvių jaunąją kartą ar šaukiamą amžiaus kartą baisiau negu jokie kiti karai. Na, tiesą sakant, per antrą pasaulinį karą lietuvių irgi žuvo atsakančiai, ne tik partizaniniam kare. Daugiau žuvo Stalino kariuomenį, raudonoji armija su, su, sumobilizuota. Apie 30 tūkstančių galvas padėjo. Na tai galite palyginti. Šitaip žiūrint, taip, labai mums čia tie pasauliniai karai Lietuvai reikalingi buvo, labai mums sekėsi beveik šimtą tūkstančių aukų, nežinia nei dėl ko, nei kam, nei, nei, nei kodėl. Duok dievę, kad per kitus ateinančius pasaulinius karus kažkaip mm, kukliau pasirodytume, mažiau dalyvautume ar ką nors ten kitą užsiemimą susirastume. E, kaip bebūtų, visa tai reiškia, kad senoji Lietuvos e, politikų karta atsidūrė tokioj keistoj būklėje. Na, vienintelis veikimo centras, legalus ir įmanomas, buvo jau mano minėta ta pabėgėlių šelpimo draugija. Jį tarsi suskyla, dalis pasitraukia į Rusiją su Martinu Yčiu. Na, o kita dalis su, su Antanu Smetona e, pasilieka Vilniuje. Vokiečiais jis užmesga ryšius, nes iš vienos pusės iš tiesų nori palaikyti tam tikrą tvarką Vilniuje administracijai pasitraukus iš kitos greitai įsitikina, kad o daugiau jokių čia tokių ryškesnių politikų Lietuvoje kaip ir nėra. Yra Lenkų šiokia tokia aristokratija. Su jais galima bandyti tartis, jie, jie įspūdingai atrodo. Jie, jie net kai kurie ir turtingi. Bet kas iš to? Koks jų populiarumas? 8 procentai Na, jeigu jau ten su visa etnografinė Lietuva gerai, daugiau 15 procentų. Lenkų, lenkuojačių, tų, kurie už kažkokią ten senovinę Lenkiją. Na, nekas. Su rusais ar gudais e, šnekų vokiečiai neieško ir, ir nelabai, tiesą sakant, ir žino, kas čia tokie ir, ir, ir ką čia su jais daryti. Žydai, žydų taip ne, nemažai, jeigu visą imti oberostą. Tai gal ir galima priskaičiuoti 15 ir 16 procentų. Kai kuriuose miestuose daug, na Vilniaus dauguma gyventojų žydai apie 60 procentų. Bet bendrai mm, žydai nesuvokiami kaip atskira tauta, nesuvokiami kaip etnosas, nesuvokiami kaip politikos veikėjai ir žaidėjai. Su jais kontaktuoti nėra ko nei ką. Kas gi likę? Likę, va, kaip minėjau, inteligentijos liekanos, kur, kurie net, net laikrašio ne, negali jokio normalaus leisti. Leidžia vokiečių uh, administracijo berosto e, dabartis laikraštį. Na ir ten įsisukęs vienas kitas lietuvių veikėjas sugeba pro, pro vokiečių ten tuos cenzorius, kad, nu, kad nors ten tokio politiškai reikšmingesnio parašyti, bet ten tiesiog Okupantų skelbimai okupuoto krašto gyventojams, nieko ypatingai daugiau. Iki Lietuvos aido, tai dar kur tau ten toli ir toli. 15, nu, 16 mm, ir 17 metų pradžioje. Judėjimas suvaržytas, susirašinėjimas neleidžiamas, susirinkimai draudžiami, bet kokia veikla, išskyrus ūkinę, faktiškai neįmanoma. E, yra vienintelė organizacija, superorganizacija, kuri gali veikti, bet ir jinai savotiškai būklė. Aš turiu omeny e, be abejo katalikų bažnyčią Lietuvoje. Savotiškai būklė, nes bažnyčios politinio veikimo patirtis vaikiškos, labai menkos. Taip, galima sakyti, kad ji vienaip ar kitaip susijusi su jau prasidėjusiu e, krikščionių demokratų judėjimu ir, ir partijos organizavimu, bet susijimas tai dar nereiškia vadovavimą ir nereiškia e, politinės valios turėjimą nu, ir noro turėjimą. E, gal ne tiek bažnyčios hierarchai, viskupai ir, ir, ir, ir jų aplinkos, kiek parapijos įgyja nepaprastai rimtą svarbą ta vokiečių valsčių administracija jį lietuviams svetima, o klebonas čia, čia pat. Kaip jis paaiškina, ką paaiškina, tai taip ir yra. Taip ir yra. Kad vokiečiai realiai tą, ką ten per pamokslus kleboną šneka, nelabai ir, ir lenda. Ne, negalima prieš vokiečius kurstyti, čia saugok dievę. E, bet šiaip, o nu jau ką klebonėje kalba, tai juo labiau netaip ir svarbu. Tarp klebonijų galima palaikyti ryšius, važinėti, susitikinėti. Pagaliau ir leidimus judėti dvasininkam žymiai lengviau ir mėliau duoda, negu kad šiaip kokiem ten neiškiem valstiečiam su neiškiais tikslais. Na, reikėtų dar pridėti, kad tiesą sakant, Vokietijoje luomai na, teoriškai kaip ir yra, tiksliau aristokratija yra, tie, kurie susiję su, su, su, su imperija bet e, faktiškai jokių luomų neegzistuoja. Tokie žaidimai, kaip čia tie Rusijos dvarenstvo su visais rangais, e, rangų tabeliais, su, su, su vienų luomų panika ir nepykanta kitiem, jie, jie netaip aktualūs vokiečiam. Jie gali bendrauti su visais, gali tarti su visais. Tai aišku, smagiau, kad, kad būtų aristokratas koks nors, o ne, ne, ne visai iš miško atėjęs valstietis, bet iš bedos sutart galima mm, visai neblogai. O su kuogi čia Lietuvai beliko tartis ir kasgi skatino Lietuvos vienokią ar kitokią valstybingumą, tikrą ar, ar, ar tariamą. Skatino blogai besisekantis karas, Vokietijai blogai besisekantis. Nors e, vokiečių kariuomenė ko gero buvo geriausia pirmajam pasauliniam kare ir priešininkam daugiausiai žalos sukeldo. Na, jau vien tas palyginimas, kad e, vienam vokiečių kareiviui mm, nukauti, švesti iš rikiuotės, kol tai nutikdavo, žūdavo šeši prancūzų kareiviai. Daugiau mažiau panašiai laikėsi Britai, bet su, su kitom buvo liūdna, tiesiog liūdna rusų kariuomenė, ten vienas prie 20 ir, ir dar baisesniais santykiais e, nuostolius e, patirdavo. E, bet Vokietija ėmė ryškėti na, tokia konkreti opozicija. Opozicija, kuri palaikė Vokietijos stojimą į Pirmą pasaulinį karą. Man regis iš tokių na, gana demokratinių valstybių Vokietija buvo vienintelė, kuris sąmoningai viso parlamento vieningai nusprendė, kad kariaukime. Kar velkimės į masinį karą, be šansų laimėti, reikia, reikia. Įsivėlė. Į trečius karo metus net tie didžiausi entuzijastai entuzijazmą prarado. Ir dar ėmė ryškėti, kad tavo kaizerinė aplinka, tie militaristai, tokie kaip Hindenburgas, Liudendorfas, Hoffmanas, Lytsmanas ir panašus, jie mm, su jais bus blogai. Jeigu karą pralaimės, bet dar bus blogiau, jeigu jie laimės. Per tuos kelis metus e, Vokietija virto iš tiesų tokia pusiau socialistinė valstybė, kur viskas reglamentuojama, viskas reguliuojama, viskas perskirstoma, laisvos rinkos faktiškai neliko. Na, dar vienas žingsnis ir arba socialistinė, arba nacionalą, arba dar kokia Vokietija su kokiu nors vadu prieš akį. Gali būti Vilhelmas, o gali ir koks Erikas, ar dar koks nors. Adolfas, tegul ir iš Austrijos maža kas nutikt gali. Sistema veikia. Jokie parlamentai, nei vietiniai, nei žemė lendratai tai sistemai nereikalingi. Jie puikiai gali susitvarkyti patys. Gyventojai paklusnus, vokiečiai vis tik, išdresiruoti. E, kitas dalykas, kad e, visa opozicija nenori to beprasme totalaus karo, kuomet viską paukosim, viską žudysim, badu mirsim, bet ten vis tiek užimsim, sakykime, Paryžių. Nemato prasmės. Mato, kad vokiečių tauta ir taip jau pakankamai prisikentėjo. O prisikentėjo, nes 17 metais prasideda na, sakykime, duona iškepta reikia miltais pabarstyti, o miltų nėra, tai pabals, pabarstykim kreida, vis tiek sugeria tiek to. Na, taigi iš vokiečių alų atimė, atimė alų. Tiksliau, birsgalus ten kažkokius neaiškus vyrė, bet visi, kurie iki 14 metų uh, o kitokių Vokietijoje beveik nebuvo, visi baisiai nusivylė. Iki pirmo pasaulinio karo vokietis buvo neįsivaizduojamas ne tik be, be, be laus bokalo, bet ir be cigarų. Nu, tai ir cigarų sumažėjo, nes ką ten Vokietijoje užauginsi. Mm, taip, galima iš turkų, bet turkam reikia už visko mokėti ir tie ten ypatingai karžygiais nepasirodė. Na ir to tokio opozicinio nusiteikimo savotiškų įsikūnijimų tapo Matijas Erzbergeris. Jisai e, Vokietijos parlamento veikėjas, centro tokių centro krikdemų atstovas, bet sugebantis įtikinti ir paskui save nusivesti visus. Ir tas jo veikimas toks ryškus, kad jisai ima reguliuoti Vokietijos užsienio politiką, neoficialiai, nebūdamas nei kancleriu, nei dar kuo. Vėliau jisai e, po imperijos žlugimo šiaip taip stabilizavo Vokietijos finansus, nes ten jau ritosi viskas į pragarą. E, vicekancleriu buvo, na, tokiu mm, antru po, po, po, po kanclerio žmogum, o jo pačio reikšmingumą, net paisant to, kad jis ten tokiom regalijom labai ne, ne, neusi, neapsikrovęs, e, tai apibūdina E, vien faktas, kad jisai būtent pasirašo Kompieno e, paliaubą su prancūzais. Na, užbaigė pirmą pasaulinį karą kaip vokiečių atstovas. Ja, jam tos veiklos galų galia ir, ir, ir ne, neatleido ir jo tragiškas likimas kuomet. Uh, du teroristai iš dešiniųjų ir visokių reakcionierių, jį ten vos ne vidury baltos dienos, vos nemedžioja vaikos ir, ir, ir šaudo bėgant pro, pro, pro, pro krūmus na, ir, ir nužudo. Bet Matijas Erzbergeris e, sugeba uh, sukelti kai kurias na, tokias, sakykime, vidinės Vokietijos įtampas ir jo asmeninė ir jo politinių jėgų priešais pasidaro Vilhelmas II bei jo visa ta militaristinė grupuotė. Jisai iškelia idėją, kad reikia sudaryti taiką, taiką be laimėtojų. Tokią sutarčių taiką su atskirom valstybėm. Ir, sakykime, 17 metais jis veda darybas e, su, su Rusija, su laikinosios vyriausybės atstovai Stoholme dėl, dėl taikos sudarimo. E, kitas dalykas, jisai bando įtraukti į tas darybas Romos popiežių, mm, parengė tokius pasiūlymus, kuriuos pateikia kitom valstybėm. Na, tai įėjo istorija tokiu savotišku šūkiu, kad už taiką be aneksijų ir kompensacijų. Labai tą šūkį mėgo bolševikai atėję į valdžią Rusiją. Tiesa, kai, kai patys susidūrė su Vokietija, tai jam tų aneksijų ir kompensacijų gavo tokių, kad karą pralaimėjus šitokių negautum. O ką jau čia kalbėti apie faktiškai Vokietijos sąjungininkus, Trotskį ir, ir, ir Leniną. Pavyko inicijuoti porą vyriausybinių krizių ir 17-18 metais pasikeičia net trys Vokietijos kancleriai, na, kas kaip Vokietijoje negirdėtas intensyvumas, labiau tokį pro kaizerišką mm, Teobaldą von e, Benman Holvegą pašalina 17 metų vasarą vietoj jo ateina naujas kancleris Georgas Michelis, kuris irgi ne, na, labai greitai sukonfliktuoja su, su Vokietijos militaristais ir, ir e, buvo nustumtas nuo valdžios, bet nieko negeriau e, labai visi, visi ne visi, bet norėjo, norėjo, kad ateitų aristokratas į postą. Atėjo aristokratas, grafas, Georgas von e, Hetlingas, kuris, e, na kaip čia pasakęs, jisai iš Müncheno, iš akad, akademinis žmogus, ten ir filosofas, ir istorikas, ir, ir koks tik tai e, norite, veikėjas. Na ir Lietuvai jis reikšmingas tuo, kad jis buvo viena iš tų žmonių, Ehm, kuris Lietuvai na, pasiūlė, čia įpiršo negražiai skamba, Mindaugą antrąjį e, Urachą. Jis pažinojo, pažinojo tą asmenį ir e, tiek jis, tiek netiesiogiai Erzbergeris e, kažkada Urachui žadėjo, kad vis tiek jį padarys kokį nors karaliumi. Albanijos bandė padaryti, po to dabar jau ten nepamenu Lichtensteino ir ka kažkokios iš mikrovalstybėlių. valstybėlių nepavyko. Jandorą galvojo gal nusiųsti, slėnis yra, kodėl nepakaraliauti. A, galiausiai va, sugalvojo, kad, kad e, puiku yra lietuviškas sostas. Tai žodžiu, 17 mm, metų vidury e, realiai, realiai, neformaliai, Vokietijoje pradeda įsigalėti mano minėtas e, Matijas Erzbergeris su savo... Hmm, kaip čia pasakius, grupuotę, pavadinkim taip. E, ir kogi jis tikisi? Jis tikisi, kad pavyks sudaryti taiką anksčiau ar vėliau vienokiom ar kitokiom sąlygom. Ir kadangi be kontribucijų ir, ir aneksijų, tai tos teritorijos, kurios dėl vienokio ar kitokio priežasčių mm, atsidurs pilkoj tokioj zonai, nenorės arba negalės grįžti į ankstesnės imperijas, jos turės ir galės tapti nepriklausomą valstybėm net kaip pasakius nepriklausomam, tos valstybės sudarys tokį žiedą aplink Vokietiją. Sanitarinį kardoną galima pasakyti. Jos bus Vokietijos įtakoj be jokios abejonės, provokiškos. Ir taip gudriu būdu Vokietija iš vienos pusės ir tarsi nieko nelaimės pirmajam pasauliniam kare. O iš kitos tai ne tik, kad nieko ne, ne, nepralaimės, bet dar ir išplės savo teritorinę, ekonominę ir kokią tik tai norite e, galę. Projektas gana, taip sakant, įdomus, tik tai, kad jį gyvendinti, matyt, reikėjo stipresnės Vokietijos negu tokios, kokia buvo 17-18 metais. E, na, o kokia jį ten ta Vokietija buvo? Vokietija ruošiasi paskutiniam savo šuoliui. Tuo pačiu metu, kuomet opozicinės partijos sudarinėjo savo blokus – ir užsiemė darybom, tame tarpe va, ir su Lietuvos atstovais. Mm, su juo važinėjo, dėrėjosi tiesiogiai ir netiesiogiai ir, ir lietuvių atstovai. Tiesa, na, daugiau netiesiogiai. E, Liepos mėnesį 17 metų e, Erzbergeris iškėlė Lietuvos klausimą Škelia Lietuvos klausimą tiesiai šviesiai e, Vokietijos parlamente. Mm, idėja atkurti ar sukurti Lietuvos karalystę e, su Vilhelmu II kaip Lietuvos valdovu. Ir nubalsavo, nubalsavo parlamentas, 212 buvo už, 126 prieš. Tiesa, kokias formas įgaus, tai dar čia e, kita šneka. Na, Vilkelmas antrasis e, surengė ir, ir prieimimą, bet ta tokia Lietuva su Vilhelmu antruoju ar dar su kuo visiškai netitiko Vokietijos opozicijos, ypatingai krikščionių e, demokratų interesų. E, reikalas tame, kad na, jie, jie puikiai suvokė, dar viena va tokia valda, nei ten tas Vilhelmas antrasis Lietuvos karalium bus, nei ką, geriausiu atveju paskirs kokį savo giminaitį. Na ir, ir praris tą Lietuvą kaip šuo muilą be jokių pėdsakų. Ne pirmas kartas Vokietijos imperijos sukūrimas būtent tokiais mechanizmais ir, ir vyko. Mm, Prūsija vieną po kitą pra, prarijo, aneksavo, ar, ar geruoju, ar bloguoju aplink esančias valdas. Kad to nenutiktų, o plus, o kam jam reikia krikdemam, mm, kad čia plėstusi protestantizmas kažkoks, Hohenzollern įtaka, nereikia visų. Buvo užmėgsti ryšiai su lietuvių atstovais, tai su Purickiu ir Konstantinu Alšausku. Na įdomiai, jie ten tos ryšius užmesginėjo, konspiraciniais tokiais keliais, vidury ežero valtelėje plaukėdami dėrėjosi dėl to, kaip ir ką daryti. E, suderėjo. Lietuva gerai, kad bus mm, atkuriama, bet reikia, kad valdovas būtų kitas. O kad taip nutiktų, lietuviai turi patys kreiptis dėl savo karalius. Taip ir nutiko. Vilhelmas II buvo prieš pastatytas, prieš nemalonų faktą, kad štai jo generolas, na, Mindaugas II turėjo generolo laipsnį, pakviestas lietuvių sutiko tapti Lietuvos karaliumi. Na, sutiko tai sutiko, bet Lietuvą jisai ir pats nesiveržė, ir nieks jo nekvietė, ir nebuvo kur pasidėti. Lietuvoje vis dar tas okupacinis režimas. Na, pradėjo, aišku, ruoštis. Lietuvių kalbą mokėsi, šiek tiek istoriją, geografiją. Mm, pradėjo ir Lietuvoje tam tikrus e, pasiruošimus. Jau net nežinau kam, ar jo atvykimui, ar, ar kad atvykęs labai neįsikaraliautų, nes 18 e, metais Mm, laikinoji konstitucija buvo, ji nebuvo priimta, bet buvo ruošiama ir rašoma. Tai tenai e, buvo tokių priemonių, kurios labai ir labai galėjo nepatikti į absolutizmą linkusiam valdovui. Na tiesa, Mindaugas II, na tai irgi iš absolutizmą linkęs valdovas, tai truputį nėra iš ko čia to absolutizmo ir tokio polinkio. Taip jis katalikas, žmogus be, be valstybės, koks kunigaikštis bebūtų, na, daug tokių Vokietijų, o šitas nei, nei ypatingai gabus, nei ypatingai kvailas, nei, nei ypatingai su kuo susisaistęs, iš, išskyrus va, savo poziciją, kuri vis labiau virta valdančia, valdančiaja daugumą. Tinkama, tinkama figūra. Na ir 17 metai, tai Vilniaus konferencijos sukvietimas, tos Lietuvos tarybos statuso įvairiausias e, keitimas ir, ir realios valdžios davimas arba nedavimas lietuvių atstovam atsidūrė tokių dviejų jėgų varžybose. Jau mano minėtų e, militaristinės grupuotės, konservatorių Vilhelmo antrojo šalininkų bei opozicionierių. Erzbergerio, Hertlingo, mm, na, grubiai tariant, e, krikdemų ir, ir centro opozicinių partijų bloko. Vieni spaudė, kad e, kuo greičiau čia tą Lietuvą įformintų kaip nors, bent juridiškai. Kiti labai taip neskubėdami žiūrėjo, e, kad gera būtų išgauti iš lietuvių tą santykių su Rusija nutraukimą – Gal net galima remiantis e, priešininko idėjomis. Tai yra Woodrow Wilsono 14 punktų, kurias jisai paskelbė, dėl ko amerikiečiai kariauja. O tiesą sakant, dėl ko ir, ir visa Antantė kariauja, nes nuo Amerikos įstojimo, JAF įstojimo į karą, mm, jie pradėjo diktuoti, kas, kas turi būti ir kur daroma. E, tai, kaip elgėsi vokiečiai Lietuvoje, pozicijai buvo labai labai graži medžiaga, kurią buvo galima panaudoti prieš e, valdančiuosius ir visus tuos Zenburgo e, Biršteino darbus pranešinėjo, spausdino, platino ir, ir aiškino, kad šitaip elgtis negalima. Taip, kaip elgiamas Lietuvoje. Klaidos, nusikaltimai ir, ir žveriškumas. Galų gale tai atvedė prie to uh, ko, ko ir atvedė 18 metais Izenburgas. Biršteinas e, buvo pašalintas dideliam lietuvių džiaugsmui. E, Oberos tai jisai nebevadovavo, bet e, esmės tai nepakeitė. Vokiečiai liko tie, tie, tie, tie patys ir visa mm, okupacinė administracija tokia pati. Lietuvių tam apsisprendimui be abejo įtakos e, turėjo vasario revoliucija. Kad ir kokie ten būtų tie meilė ar nemeilė carui, nu, caras e, nuvertė, pats atsistatydino. Dar po kurio laiko nužudė su visa šeima ir, ir, ir, ir tarnų Latvį, ir, ir, ir vyrėja, ir, ir tarnaitę, kamerdinę, ir, ir, ir dar nieko dėtų gydytojų su visais vaikais. Na tai kokie jau čia ryšiai, įsipareigojimai ar, ar priesaikos, jokie negalioja. O kai dar e, atsiranda na, laikinoji vyriausybė, laikinoji, jie bent antantės pripažinti, o kai atsiranda bolševikai, kurie niekieno įskyrus Vokietijos imperiją nepripažinti, tai klausimo apie lietuvių uh, Nu, ryšius ar kažkokio vidinio prisirišimo prie tos buvusios imperijos, na, su tokiais klausimais tik beprotnami turbūt buvo galima ir aptikti žmonių. Niekam nieko nekilo. Lojalumo problema buvo išspręsta labai lengvai ir, ir labai paprastai. E, na, o kaip ten viskas toliau vyko? Ir, ir kaip kūrėsi Lietuvos valstybė, kokiam sąlygom, pakalbėsime sekančią paskaitą. Dėkui uždėmesi.